Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. E, e, Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Itxumando kanaste juntan, Charles Bidegain zedari hitzaekin jinen zaiku, Josebe Iturio Zaldiz Patriarkai lotuko zaiku, eta Josu Martinezek ikako militanteni hesaldia dela eta paueko presuntegiaren zuzendaiaekin ikako karabana partitzen ohartio bat artetik egun ez duk egula laurentzen kanto ekomendioik, ganastian erantzaikun bezala be ondata tristiaen jamaitea junda panamalat. Txumadoka. Hasgitin. Hasgitin. Frantziako irautza garaian, Lapurdiko lurraldetan ohiz ospatzen zien iganteko bestak debekatuik izan zien eta beste gizaku eta zordezkatuik izan. Irautzalaiak zer nahien ospatzeko prest agertzen ziela udu-udu. Nunetzen, sinestia ilotuik preforsta. Adibidez, Frantziako populiana, munduko libertatiaena, traidore eta etxaien kuntrako goroto edo herraen besta, estoizismoan eta egoismoarena, maitarzunaena, etxeko, ama, aita, haur eta maitatzen ahaldien gusien maitarzunaen besta. Hoietzaz gain, industriaren besta eta laboantxaen besta ospatzen bazien, eitarzun zorion eternitateaenae unhoatzen zien. Azauaen hoita hamarian, zentzatien besta bereziki ospatzen zen irautzaleek beek aitortzen zien bezala fanatismoai bu egiteko. Hau omen zelakoz puntuhetan ezada etxai sozialik handiena. Zeremonia errepublikar hau katedrala aitzinean egiten zen, baiunan. Hamabi emazte gerriti goa bilaizik agertzen zien tauladabaten gainiala, ospakizuniala hiliantu jentetzai batzari egiteko. Egoitza barnen aldiz, katedralan barnen, Suiz besti zen gazte multxo bat, sardiak eskitan biltzen zen frantses ereserkiaren kantatzeko. Irautzai unhuiak emanik, mila zazpiehun eta lautan hoita hamahiuko bestan, errandelako zentzudunen bestan, Leon Saintiaren delako errelikoak katedralatik hartu eta libertateko plazan erreazik izan oihien artian. Ardu barrikake, nasaiki barriatuik izan zien mundo aseledin hats berriaren lurinetan. Moskorak erobi eta aturiko ibaietat joi eta itoe omen zien. Besta Moskoraldi eder baten itxua baizik espazian emaitene, zentzu dunen besta zela, goguan <laughs> basaiziaren kulturuktaroa. Apirilaren ogoita iruan, atxeko behatzietan bai izan, izaiteko libre musikaldia man espagolaren kantuekin. Airea izpak. Amaia gizpeiguz. Sendarineko aizpak. Egamun martziko jena. Astezkenekoak. Ertz orkestra sinfonikoarekin. Bego antolaturik. Zuliren betiko zure ondora. Itxu alamandu. Itxu alamandu. Ez bata ez beste. Nik, nik, nik, itxu mandoka. Entzündugun kantoe hau zingira taldekua da, diskabea bidaia deitzen da, eta kantoia bidaiari zingira izen hunnen gibelian, ez da talde oso bat hatik, baizik eta jente bakar bat edo bakots bat, inigo ibarrondo deitzen dena, luzaz Sharon Stoner taldeko kantaia izana, hatik laguntzak ikendutu prefosta, adibidez ba joile egoitz olalde eta gitarretan Mikel Sarketa baino ez dakit, e, eh, zaila da jakiten zer dauen, e, eh, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Aitzut bi armak behintzat, nire nirea direna dela hau eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, aztu, azten duena dela pentsamendua. Hor, piskat, nik nahi agun nuen uh, zinez kondatu nire gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu eta musika berdin. E, kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero, goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Oi, oi, oi, <laughs> hori erraten nizuteak. Charles Bidegain, kizesi. Charles egun estekatu euh, uh, hitze sitzen badakatsa ipartikulan muga istoia bezala gen harginiok eh, enuke muga eh, adira nahi bada izon batek estu duten bezala, ikusten dute baterrit Frantzia eta eta bien arteko muga nun nahi bada izon batek ez du muga nahi bada Bana mura... Hik laneko bezala? Bai, hori bada murarri. Bana bada beste hitz bat, jaldu behar ez dena, zedarria. Hementit zedarri izena ez dugu. Eh, Peio? Bai, hai, du bidarraiko familia, ez da muratik urrun, ere, bana. Zedarria zer da? Harri bat bizten da. Ta entzinean zer da, zede bat. Oren, aipatu baitutan hitzetan suri eta zuri edo sakur eta sakur eta nola kamiatzen den, zedea eta sede lotu huak dira, lerrekin doaz. Eta sede eh, da muga ere, pasatu behar da, iran behar dena, edo ez. Horean, zaharrek erreten zuten, hororen azken sedea erioa da, edo denak izan jarri edo erreten zuten itsasua eman dezan aserre izan arratik ere, xede edo marra hartan delitu da, ez da atera berezetik. Beaz, xede iduri luke linea badela, marka badela. Oden, hori da, gauza ikusten den zerbait. Eta xedea marra bat balin bada, izaiten alda, uh, eh, untitu nahi dudan edo igan nahi dudan marra. Hau da, eman izan, hauztin egiten meitera hartzain joko bat, ni egiten dut biziki ernen izela eta eh, luzerako diauzia egiten dut, eta renobo zazpi egiten dut. Munduko marka zer da, kasiri behatzi metro ez, entziko nintzutena, behatzi, nint zazpi. Ah, eh, bai, aizan. Ba. Eta sedea hori da. Eta sedea da, eh, harrapatu behar dudan marka, hori da. Oan, ba, da, beste kasu anitzetan erranduru mezela, sede fiziko den hori, gero bilakatzen alda, bildu nahi dudan zerbait. Ena ere sedea izanen da, eldu den nuktean zerbait izaitia, edo, edo, bat, ez da eskontzia, edo, fortuna itia, edo, komprintzen da. Bai, bai, bai, bai. Lehen bai. biziko zera, zaharret erreten zuten, guai, joiten ez, otoz, eta Paris badinuke sede, nahi dut, paixen eron, hori da, hene, ez da mura bat errela, helburu, bai. helburu, horretako erreten dute, helburu, hori, helzeko, zera, eh? galduru, hori, eh? ez, Ene xedea paise balimada, da, paise dut eta beste zerbait, errenen dute, beste larunak helduko dira beren xedeetan, eta zu bat ere, eh? noraino. Eh? Eta erreten dut, xede, eh, xede da, eh? ez da fiatu behar dituen sedeak eh, tzarra dira. Az, berriz, sede, sede, sedarria zer da, zedarria zen, harri bat, martatzen zuena, norbaiten funtsak, noaino joaten diren, edo muga, politikoa delaik ere bai, baina ez bakarrik, hori da zedarria. Lehen erreten zuten, iaztorretan eta bazirela zedarriak, azpian ezartzen zen, jakile edo lekukoak, eman ezan eh, adrailu bat edo boteila bat hautsirik, neok ez dezan eh, kambia lekuz, ziren beti abilat. Eh? Hola, hori da, eta zarra da itza, uh, eh, arte, barta, oien arte, erreten du, aurride biren alor artean, ondi daro zedarria, ondi da zedarria izaitia, aurride eh, astazien artean ere bai, zeren jo, propreitate eta norden diabe eta ditiriru, uh, eh, untsa ba, ez da peina, ma, e, e, da? Beraz, hori da, zedarria da gauza, Zinez, untitzen duena eta sedea emeti emeti beste erran nahi batekin eh, erabiltzen dugu. E, e, zea entzunuk hendian ikuste eh, agian hegoaldeko irrati batetan, edo zer eh, alderdi batek zerbait eh, badila eh, ba, bat, fain, sedari hori ere konzepto zerbait. Hodean, hoi erdara zerreten marimada, eman ezan, eh, bien entré do bien balisé eh ala sedaria dela oi, eterna erriten maitute mendian eh erranditake, sedarista tudu dela emesa escolaria sedarista tudu berdu Nun nun astenden nun finitzen den eta horien badu dauz bat muritzen ez dena hori da eh, iraunkor izan berlitaken dauz bat erran ezate sedarri bat dela Eta horien dut, alerri batek hori erraitea edo bere ideietan, ere, eh? Ez eta ditu, demokrazia, bon, ba, bitikoak. Eh? Eta zea, txoien atzamaiteko xedera, deus ez dik ikusteko ah, Ez dut, ez dut, xedera, luzaz edo nixekatzen frantzesez zer den, eta nunbait bai detzen dituzte letan gainan. Baina, kaskoinez ere, lezeda da, eta naro ez dut den zedal, eta sedal da ene ustez uh, Zeren, sedera egiteko behar zen zurda, horretzen izan eta txit, eta omen. Zer dekoi zurda? Zurda da, uh, eh, arala, eman ezan, uh, ak omen garbiago zela, xahu zelakotz, nahiago zuen zaldi samari bati hartzea, zurda, bustanetik, eta ez behor batena, garbiago zelakotz, uh, zurdaldek ilhia? Alako... Lukren? Lukren, hori esikatzen nuen. Esikatzen du nola detzen den bada buztan oilarra, buztan jatxa, eta ba, zurda. Aguk ah, gima, eh, eh, ah ez oi bizkarrikoa duk. Gima, gima da, bai, hori da. Gima titere ez dakitatatzen zen, ba. Eta sedal, sedera, naro ezote den hori. Zen erdaraz, batzutan hemen entzuten dut, izomi de sedada, edo de sedara orti diten da sedera. Gero bide, bidea edindu eskoraz, eta jo trampa sederak eros nitio eta tantuetan bada. Baina ene ustez, sedera eta sede-sede bidauza dira. Uste dut. Nafarroaren eguna apilaren hogeita lauean igandez baigo gen. Zuere etorzaite, Nafarroa bat eta bakagaren ospatzera. Bezperan apililaren hogeita iruan, manes pagolaren omenez, izaiteko libre kantaldia ertz sare orkestrarekin. Basaizeak antolaturik! Utsumando kan hatxarian niozien bezala egun ez dugula laurentxen kantoeko mendioik ukenen, eran bezala be soldata tristea jamaitea esun betzaiku Panama aldiala ordian egun ez goimailako filosofia hausnarketaik kantoiak hola gordinki jinen zaitzie, ba parkamenak, realitatiak hola manhatzen beitu egun lehen pause hau eh, eta mila bedeatzu egun eta lautan hoita bostian Mikel Laboa Ipuinak elkizeikun kantoe batekin eginen dugu, negu urbilak negia zer da, ba adina aitzinai, zahartzaroa, eta haen endotik heiotza eta haen beldurik estiala dio Mikel Laboak kantoe juntan, eta hitzen egilia, hitz eder hoien egilia nulazez Xavier Lete, bea baizik ez dugu. zutzen negur bila Uda betezko beroan Dakidalako irauten duela Orainak ere geroan Ez nau bizutzen negur bilak beroan Dakidalako irauten duela Orainak ere Nola baitez tokate geldian Unezuneko lerroan Guztia prezen bihurtu arte Noritzanaren erroan Nola baitez kokate geldian Unezuneko lerroan Guztia prezen bihurtu arte Norizanaren erroan nau beldurtzen egun sentian arna zuridun izotzak non dirudien biziri gabe natura zabal ilotzak ez nau beldurtzen egun sentian arna zuridun izotzak non dirudien biziri gabe natura natura zabali lotzak Eguzki eder joan guztien argia baitu bihotzak Eta begien mila ernegai idaganaren oroitzak Eguzki eder joan guztien argia baitu bihotzak Eta begien mila ernegai iraganaren oroitza Ez naularritzen azken orduan Arnazta galdu beharrak Bide sumea ezitu arren Amildegiaren larrak Ez naularritzen azken orduan arma zagaldu beharrak Bide sumea ez arren amildegiaren Ardo berriak onduko ditu maaztietan haien zarrak Gure orain arrazoiturik beste batzuen biharrak Ardo berria kontuko ditu maztietan haien zarrak Gure orain arrazoiturik beste batzuen biarrak Ez nau iluntzen baratzatikan Azken loreak biltzean Muga guztien arrazoi bila Arnaz gabe ibiltzean Ez nau iluntzen baratzatikan Azken loreak biltzean Muga guztien arrazoi bila arnaz gabe ibiltzea Arratxaldeko argi betera Zentzu denak umiltzeak Amets betezko loa baitaka Behin betirako hiltzea Arratxaldeko argi betera Zentzu denak umiltzeak Amets betezko loa baitaka Behin betirako behin betirako hiltzea. Beste. Josebe Ituriotz. Itxemandako, itxemandako. Gorputzaren eredu politikoa, horrek merezidu, e, zera, azalpen edo espikazio zerbait? Claro, e, azken finean, ulertu behar da, gaur egun, gorputzengan eredu politikoak gauzatu egiten direla, ez? Aragia, era e, esan nahiak aragian idazten dira. Eta gure aragian dara magu idatzia, edo eramaten ditugu idatziak, esan nahi politiko sakonak. Hau da, gizon bat espazioan nola mugitzen dan, nola identifikatzen duen, e, hori esan nahi politiko ez hornitua dago. Azken finean, e, badu helburu politiko bat. Gizon bat espazio publikoan, aske sentitzen da, indartxu sentitzen da, naiz eta budialen izan, naiz eta ez izan indartxu gizona izateagatik privilegio batzuk eman dizkiote eta hori bere gorputzean ikusten da, ez da gauza astraptu bat, hori da modernitatearen arazo bat edo ilustrazioaren arazo bat pentsatzen dugu sujetu astraptua garela eta ez da egia. Aragizko sujetua gara edo aragizko gorputza gara eta esan nahi guzti horiek gorpuztu egiten dira. Orduan, e, azken finean, hori da somatopolitiko esan nahi du gerrekeraz gorputza soma edo, eta politiko bau da ez, gorpuzten den politika bada. Eta genero gaiak eta feminismo horregatik da garrantzitsua. Azken finean, e, oso era materialista batean irakurtzen duelako e, politika edo, edo genero gaiak ez. Zer da gizon bat, fikzio bat? Ez da benetako zerbait. Zer da emakume bat, fikzio bat? Dualitatea, hau da gizon emakume banaketa hori, ez da e, benetakoa, gorputza asko ere nitzagoa da gure, gure seksua bera biologikoa asko ere komplikatuagoa da bi zenbaki horretatik asko ere aratago joaten da ez? gehiago bai interseksualitatea eh, ba, intersexualitatea esate baterako edo mila gaidare hor zalantzan jartzen dituztenak bi zenbaki hori arra eta eme hori eta orduan e, ez dago egi biologiko bat gizona justifikatzen duena edo emakumea justifikatzen duena guztia aurroio politiko bada. Da bai. kapitalismoa bezala edo beste sistema bat bezala egiten duena da gaur egungo gizarte bat mantendu eta gizarte hori noski botere harreman batean mantendu. Vale, eta horrek eh datorren aldian, eramango gaitu, suposatzen dut, eh, patriarka delako hortaz zerbait egitea. Hori behilitzateke abia puntu bat da, hori, zutabe bat, nolazbait, aipatzen duzun, gorputz politiko horren eta osatzeko eraikia izan den, eh, lako zutabe bat da, delako patriarka izen hori? Patriarkatu izena e, lehenengo aldian erabiltzen da diskurtso liberaletan, gehien bat monarkiaren kontra egiteko, hau da, patriarka aitaren ideia hori, errege absoluto horiek, eh, erdiaroa eta gero, ja, e, ba ez amasei mendetik aurrera izango ditugun figura absoluto hiek, estatuak ja definituak daudenean, eta orduan errege ilustratu hauek, ez, esaten zana, herria, herriaren tzatzeu dela, baina herriri gabe ez, beraiek dena manejatzen zuten. Orduan, liberalak hau artikulatuko dute, patriarkatuaren kontra egiteko eta printzipioz beste sistema politiko batzuk martxan hartzeko. Feminismoak patriarkatu hitza hori hartuko du, patriarkaren ideia hori aitaren boterea, eta oso interesgarria da berriro ere familiara bueltatzen garelako, e, gizartea eredu patriarkal horretan, hau da, gizonen era lotzen dala e, definitzeko ez. Karo, Zentzu horretan, kontzeptuak sortzen direnean importantia da, zatik esan nahi du, eh, grekoek ez patriarkatua hitza erabiltzen. Edo erdiaroan patriarka hitza etzala horrela erabiltzen, baizik eta momentu jakin batean hasten dela eh, erabiltzen, ez? Baina gero gu hori analizatu nahi badugu, e, irakurri dezakegu grekoen patriarkatuaren konfigurazio bat, naiz eta gara horretan kontzeptu hori ez existitu, ez? Orduan, patriarkatua gaur egun e, ezaugarri batzuk ditu e, oso konkretuak edo konplejoak izan nahi baita ere eta beste momentu batzuetan beste ezaugarri batzuk izan ditu. Eh? Hori datogen astean aipatuko dugu. Ha, ah, bai, <laughs> aurreratzen ari naiz orduan. Bai. Mandoka, mandoka, mandoka, mandoka, etxu mandoka, etxu mandoka, etxu mandoka. mandoka. Ondoko pausu hunek magio gana jamanen gytu, ez du hain aspaldi soka hotz orkestraekin doi diska elki deikula, hortan edieiten ahal dia hameka kantoe eta haietaik bat haitatu kaspaldiko kantoe bat, itxue araberako... Zutakit, eh, erdi arroti goiti hor nunbait eh, berpizkunde edo, bon, kanto ezahar bat hotx, zeta haia betiko bertsolasak gizon batek neskatite, bena hunek junbehar komentia lat zeta haia magi oihenart eta soka orkestra izen hunen gibelian gordatzen zaikilaik Jeremi Garat sohutara Magi oihen arten, sonien muldaketa gusia egindiana eta ze mane ederez zi Entzunen duzi ez, baita baita espada aiza, kanto zahar zaharei, gaurko muzikalitate baten ekartia eta eniduialako, bena enidu jalakoa baizik ezta, ederki kausituik oaiko runtan. Magi oihen arte eta soka hotz orkestra zeta haia batek gotezut jasortu edera ziadeta itxua baduzu ez da zelian izanik agertu zue dertasunai dianik jantu Ez bortu goenetan El huri pausatu Zue garbitasunan Joa meharraen nierora komenen tu batetara bez baa I a libertad hobe du e libertatea ni pena nu ke croj basa Zer aturri beti Eniz komunikatzen ahali hueki Tiste migerablia zertara sortu Eniz arengel kien Sekulam ebenti Zer Ashti kajsa Sulejho Byr dynjari E aj Chahal sitia Behe ahtari ba ondoko egunetan Ustez alhabazia zenu goenetan Birgina zialakoz zeratu kanbean Ustez zian zeola jinkuak eaman txemplu hartzeko Geoe balin badate holako Ez fira gaztiai dago Eta bilago zaharra beno Alhabadi et sai o falta tu go haie ku kenen die zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat bat irauten duen. Kulturalea. Segitu, behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Egunero goizeko amaiketan eta atxaldeko iruak territan, maia murua garekin. Kultur alea. tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Antzez lana. Zuzendariaren alabaren etxean utzi ditugu ikako kideak. Azkenean, limurtu zuten aita telefonoz deitu eta lehenbailen etortzeko galdeiteko. Alabaren telefono deibitsi arekin kezkatuta, bere ala agertu zen zuzendaria. Jode, arekin zailago izan zen dena oroitu du Filipek. Hasieran ies egiten saiatu zen, gero libratzen, denbora luzea behar izan genuen ura komentzitzeko. Persuazio lana hiru fasetan egin zuten. Lehenik menperatu egin genuen gizona. Hau askiarin pasatzen, hainbat kide eginelako. Bigarrenik lasaitu egin behar izan genuen. Hau nekezago izan zen. Tipoa aldez eta moldez bihurritzen baitzen. Eta azkenik, gurekin kolaboratzea konbentzitu behar izan genuen. Eta hor, orenak eman genituen. Egiazki zainetan zen, eta denbora guzian guri iskin egiten saiatzen zen. Nola frustratu gure plana, nola ies egin. Baina tira, guk ez genuen bat ere presarik, eta han egon ginen laguntzea onartu zuen arte. Gizona, kartzelako zuzendari izan aitzin, meategi batean lan egina zen. Eta momentu batean, leher gailuak lotu genizkion bere gorputzari. Meategiko garaitik ezagutu zituen, orduan, uhartu ziren etzirela jostailuak, eta orduan hasi pentsatzen onena kolaboratzea izanen zela. Jakina, guk ez genuen inolako asmorik ez tanda eginarazteko, argitu du Filipek. Baina hala ere lortu genuen efektua eta tipoa beste jarrera bat izaten hasi Ikako kideek antzeslana zehatz mehatz nola izanen zen kontatu zioten zuzendariari. Poliziaz jantzitako Filipe eta beste kideak kartzelara sartuko ziren denak eta zuzendariak Gabi Muezka eta magiegi presoak espetxe zaldatu behar zirenako agindua esanen zien zaindariei. Zenbatek parte hartu zuten iesaldian galdetu dut. Ba, andana batek dozena bat izan eginen, aixe. Paperak nola banatu zituzten jakina izan dut orduan. Zuzendariarekin beti egonen zena ni izatea deliberatu genuen. Nere aurpegia igusi eginen zutelako denek eta etzelako komeni gure beste kideak erretzea. Ni sasia nintzen ordurako eta tanpi, baina beste kide guztiek fitxatu gabe segitzea oso garrantzitsua zen guretzat. Horrelako kontuak filmetan bakarrik ezagutu dituenaren inorantziaz, galdetu diot ea sasian egonik eta poliziak gehien bilatzen zuten persona izanik, ezote zen arriskutsuegia berak ematea aurpegia. Azken finean, mozorroa oso ona eta bere interprete lana bikaina izan da ere, zein poliziak ezagutu zezaketen bere aurpegia denetan baitzen. Etzazula pentsa. Txakurrek argazki bakarretik ezagutuko ninduten ni, baina oso ezberdina da argezki horietako batean ikusi eta persona bisabiz ikustea. Seguraski, bilatzen ari ziren tipo hura argazkian aserretu aurpegia zuena mustro handi bat bezala irudikatuko zuten poliziak. Zuk badakizu, ni txipia naizela eta argala. Orduan, ez zitzaien burutik pasatu ere egingo muturren aurrean zuten eh, gizon nura zela sekatzen zuten mustro handiura. ura. Plana Ongi errepasatu ondotik, zuzenariari whisky apur bat edan arizi zioten, nervioa glasaitu eta bizitza beste perspektiba zorion batetik kontemplatu zezan. Eta dena prest zegoelarik, azkenean etxetik atera eta kartzelara abiatu ziren. Hala ere, zuzendariak modu batera edo bestera ies egiten, saiatzen segitzen zuen, esan du Filipek. Jakina esan diot nik preso ororen bete beharra ies egitea da. Kalera jalgi eta berehala, Filipe eta biak auto batean sartu ziren. Zuzendaria batera eta bestera begiratuz joaten zen, laguntza galdegin ez bezala. Orduan, ikako kideak atzera begiratzeko esan zion. Soizu, ikusten dituzu atzeko auto hori eguziak, ba gure jendea dago denetan. Beraz, hobeduzu zozokoriarik ez egitea motorra eta presonde girantz abiatu zen Euskal Karabana. Lehen autoan, Filipe eta Zuzendaria. Eta urrengoetan beste kide guziak, haiekin barnera sartuko zirenak eta kanpoan bea egonen zirenak. Bapatean, atzeko autogusietako kideak harri eta zur gelditu ziren. Ez usteko zerbait gertatzen zen Filiperen autoan. Abisatu gabe, arrasta kolpe bat eman, eta karrikara atera ziren Filipe eta zuzendaria biak, eta ostatu batera sartu. Kristoren sustoa hartu zuten kideek. Ez zuten konprenitzen zer gertatu zen, azaldu dit aktore printzipalak. Baina kontua zen, zuzendaria sobera urduri zegoela eta ura edan e, behar zuela esaten ari zela. Ura behar zuela, uiskiak leortu lehortu ziola eta ura edan ezean zaintzaileek ikusi egingo zutela zerbait bitxia bazela. Eta azkenean onartu egin behar izan nuen, ostatu batean gelitzea. Perrie bat eskatu nion eta nik beste bat nuen esan du eta gaitu. Berak ordaindu zuen oski. eguna zertan urrentzen daen astehuntako gue utxumandoka eskerrak beti bezala Charles Bidegei, Josebe Iturriotz eta Josu Martinezi eta nik zerran handeiziet badagun hastiala arte eta han artean betiko berro hartua ez hatzo toi otoi nuiztenka pu posible bali mazaizie zorion txu izatia mila popot eta atxatxam